Kristīti un Sūtīti. Ar šādu nosaukumu sākam jaunu raidījumu Radio Marija Latvijā ēterā, kur es, priesteris Rihards Rasnacis, stāstīšu par pasaules misijām, par to, kas notiek misiju zemēs, un droši vien ne tikai šajās tradicionālajās misiju zemēs, eh, kuras eh, tiek sauktas par misiju teritorijām eh, baznīcā, bet varbūt arī nedaudz plašāk visur, kur ir nepieciešams dzirdēt šo labo vēsti. Un šodien man palīdzēs arī Aija. Apmācīšu. Labrīt Jā. visiem! Un, tā ir laikam pats aktuālākais ar misijām. Pāvestā. Pāvests ir Āzijā. Un, uh, viņš tik, tikko jau ir ieradies Singapūrā, bet pirms tam viņš bija uh, Austrumtimorā, uh, tad viņš bija arī Papo Jaungvinējā un uh, bija Indonēzijā. Uh, tāds garš apostoliskais ceļojums šis ir un arī nu, diezgan tālu no mājām sanāk braukt. Un es to labi saprotu, es pats biju uh, tikko diezgan tālu aizceļojis, biju Amerikā. Misijā. nu, vai skatīties misijas, iepazīties ar, ar misijām. Uh, Un, uh, es, es vēl joprojām nevaru aklimatizēties. Es nevaru joprojām vakarā aizmigt, jo mums jau ir pusnakts, tad Amerikā tur ir tikai pāris pusdienām. Un, uh, jā, tā kā slabs stādos priekšā kāds ir pāvestam ar visiem šiem pārceļojumiem, viņa gados. Uh, drosmīgi. Drosmīgi un zem jānoliecās viņa priekšā. Tad es varbūt pajautāšu, kādēļ ir vajadzīgi šie misiju ceļojumi pāvestam? Uh, es esmu jau diezgan daudz uh, šīs atsauksmes, dzirdējis, kur cilvēki jūtās pagodināti, ka pāvests pie viņiem atbrauc. Un, uh, jā, arī mēs piedzīvojam pāvesta vizīti, uh, tas bija tieši septembrī, jā, pirms sešiem gadiem, uh, un... Uh, tas, tas mēs tik ļoti šo pateicību visā tautā neizjūtām, kā tagad to izjūta Āzijā. Un uh, vismaz no, es esmu tādā vienā WhatsApp grupā, uh, kur kopā ar saviem televīzijas uh, kolēģiem arī no citām pasaules valstīm, un tur saņemam šīs ziņas, un viņi padalās, jo EVTN televīzijas pārstāvi ir kopā ar pāvestu arī šajā ceļojumā – Un eh, viņi tur intervēja dažādus cilvēkus, tādus, cik viņi ir priecīgi un pagodināti. Domāju, tas ir svarīgi pāvestam, kā baznīcas vadītājiem, būt ar saviem cilvēkiem. Viņš tik ļoti uzsver eh, nu, labo ganu. Arī eh, zinu, viņa krustā ir uh, labais gans mm -hmm. attēlots. Un viņš to ne tikai ārēji kaut kur pasludina un pasaka vārdos, bet viņš to cenšas izpildīt darbos, lūk, uh, kur uh, savā pirmajā šajā apuliskajā uh, veistījumā, uh, evanģēlīja prieks, viņš, uh, tur viņš to teica vai atsevišķi, ka, ka nu, ganam ir nu, jāsmaržo pēc, pēc savām avīm. Jā. Un uh, pāvis ar savām vizītēm to cenšas īstenot. Vai tu sako līdz šīm, uh, vai jūs sakojat līdz šīm uh, pāvesta misijām? Kas ir tie galvenie akcenti? Jā. labais gans, bet uh, Protams, uh, šiem vēstījumiem, ko viņš nu, nodod nu, cilvēkiem. Man ir jāsako līdzi dažādi apsvērumi dēļ, gan pirmkārt tāpēc, ka es esmu pāvesta misiju darbu uh, direktors Latvijā. Un, uh, un tas nozīmē, ka mm, es pārstāvu pāvestu Latvijā jautājumos, kas skar pasaules misijas. Mm -hmm. Tātad šīs misiju zemes, kur uh, baznīca ir jauna, uh, Un, eh, tas jāsaka, kurai ir nepieciešams atbalsts no, tā, no, no ārpuses, no vecajām baznīcām. Un, eh, lai gan ne visas uh, valstis uh, Āzijā varētu saukt par jaunām vai par tādām misiju teritorijām. Nu, piemēram, tād, kur tik, tikko bija, tād, pirms Singapūras pāvests bija uh, Austrum Timorā, kur liekas, Austrumtimor tas ir uh, uh, Dienvidu rietumu Āzija vai Āzijas dienvidu rietumi. Un, uh, um, tā īstenībā ir viskatoliskākā valsts aiz Vatikāna. Hmm. Procentuāli tur eh, Visvairāk katoļu? Jā, 97% iedzīvotāji ir katoļi. Tikai Vatikānā ir lielāks procents. Jā. <laughs> Un to varētu domāt, nu kā tā Āzijā, pie tam e, nu, vienu brīdi e, Austrum Timoru bija okupējusi Indonēzija. Un, e, un tad, protams, Indonēzija savukārt ir islāma pamatā ticība. Un, un tāpēc ir ļoti neierasti, ka no Āzijā var būt kāda tik katoliska valsts. Protams, jā, arī nu, Filipīnas mēs zinām, kas tajā pasaules uh, daļā ir arī ļoti katoliska. Um, <laughs> un jā, kas vēl ar šo dienu Timoru saistās, ka <laughs> puse no valsts iedzīvotājiem atnāca uz svēto misu ar pāvestu. Jā. Nu, tas ir <laughs> skaisti. tas, ir, tas ir skaisti un negrandiozi. Jā, jo tur ir apmēram 1,3 miljonu iedzīvotāju un, uh, ziņo, ka kādi 600 tūkstoši ir piedalījušies svētajā misē nu, eh, negribas man tāds salīdzināt ar Latviju, bet mums eh, ir eh, nu, jānokaunās, <laughs> tad, cik maz mēs bijām. Mēs pat, uh, man liekas, pat 10% no, no katoļiem neatnāca uz misiju ar pāvestu pēdējā reize. Uh, tas 93. gadā, kad pāvests Jānis Pāvils II bija Latvijā, tad bija lielāks procents bet uh, tagad nu, mēs domāš, tātad stipri atpaliekam nu, tā, savā um, nu, cieņas izrādīšanas vēlmē pāvestam. Mm -hmm. Tad uh, par uh, šo pāvesta vizīti, tas ir tikai tāds uh, pieklājības, uh, nu, nevis pieklājības, bet, nu, kad gan sapciemojam savas nu, valstis, ja, kuri gatavoja ticību, vai tur arī tiek, nu, šo vizīšu laikā tiek arī kādi pastorāli jautājumi risināti, gan, kādas norādes gan dotas? Gan pastorāli, tajā pašā dienu Timorā, uh, nu, tas ir arī tāds dziedināšanas moments, jo tur arī bija kāds garīdznieks, kurš tika apsūdzēts pirms pāris gadiem uh, uh, seksuālā vardarbībā, un tad uh, es tikās arī ar šiem uh, upuriem. Tas ir arī tāda uh, nu, dziedināšana, izlīkšana. Uh, bet šeit ir arī vēl, vēl plašāks aspekts pāvesta vizītē. Tas ir arī starp reliģiju dialogs. Lūk, Indonēzijā uh, pāvests tikās arī ar musulmaņiem, ar islāma tā, garīdzniecību un parakstīja tur kādu tādu uh, reliģiskās teikt, brīvības eh, tādu memorandu. Um, tātad, nu, šī vizīte ir vajadzīga arī starpvalstu um, līmenī, ne tikai tā ir pastorāla vizīte pie eh, katoļiem, bet tā ir arī attiecība veidošana ar tām valstīm, jo tas palīdz uh, nu, baznīcas tā, stāvoklim turpmāk attiecīgajā reģionā. Um, Jā, tam ir vairāki līmeņi šai vizītei. Un, protams, katrā vietā, kur pāvis saka kādu vēstījumu, tas, nu, tas skar visu pasauli. Piemēram, es pat nevarēšu pateikt, tieši kurā no šīm iepriekšējām valstīm viņš runāja par katehētu nozīmi. Mm -hmm. Viņš pateica, ka, ka tas ir svarīgāks pat nekā priestru kalpojums kur, eh, jo viņa tie, kas nu, to ticību pirmām kārtām eh, sniedz eh, jau bērniem. Nu, lūk, par to ir vērts aizdomāties nu, ne tikai attiecīgi tās valsts katehētiem vai draudžu pārstāvjiem, bet tas attiecas uz visiem. Arī mums Latvijā. Tas mēs par maz Latvijā sekojam līdzi eh, šīm Jā. universālajām lietām. Un šis raidījums, kristīt un sūtīt. Tad arī būs par šo tēmu. Nu, būs, lai mēs labāk apzinātos šo savu katolisko, um, katolisko identitāti, ka mums ir uh, jābūt informētiem par to, kas notiek citviet pasaulē, un jābūt arī solidāriem. Un mums ir eh, nu, jājūt līdzi, ja viņiem sāp, un jāpriecājās, ja viņiem ir kādi sasniegumi. Nu, tas līdzīgi kā ģimenē, ka mēs eh, ar ģimenes locekļiem nu, nu, izdzīvojam viņu priekus, bet arī viņu sāpes. Un, uh, bieži vien tas mēs esam noslēgušies. Jāsaka, tas iespējams ir uh, padomu laika, šī dzels priekškara mm, nu, tāds kaut kāds mantojums, ka tad mēs bijām tā, nogriezti no pārējās pasaules un nevarējām daudz uh, ko uzzināt, jo, teiksim, lai, jā, Vatikāna radio bija vienīgais, kur varēja kaut ko uzzināt. Es atceros, kā bērnībā arī mēs ģimenē centāmies uh, nu, tur izsveļņos uzķert Vatikāna radio, to centās slāpēt, brīžam nevarēja dzirdēt. Uh, bet eh, nu, kaut ko zināt, ko dara pāvests un eh, kas notiek pasaulē. Um, un tagad mums ir daudz eh, šīs informācijas. Pat ļoti daudz. Jā, un ir ļoti viegli pieejama arī to pašu Vatikāna rādio. Uh, es pat nezinu, vat, cik toreiz klausījās, jo toreiz pagrīdē, kad nedrīkstēja klausīties, es pēc pat vairāk klausījās. Um, bet tas, man liekas, ir svarīgi dzīvot līdzi nu, baznīcai. Tad, eh, jā, un arī nu, būt tādā lūkšanu kopībā, lūgties par, par, par šīm attālajām zemēm, un arī, ja vien iespējams, viņas pazīt. Un tāpēc es mēģināšu arī eh, kādu informāciju, kas man ir pieejama par baznīcas dzīvi dažādās arī attālajās zemēs, nedaudz pastāstīt. Uh, Jo man ir kolēģi visā pasaulē, visās valstīs, nu gandrīz visās pasaules valstīs ir pāvesta misiju darbu direkcijas. Un, eh, nu, attiecīgi, caur tām es varu mēģināt nu, kādu informāciju eh, noskaidrot un eh, ar to dalīties arī ar citiem. Tad, um, un, jā, jau runājam par šo te, informācijas pieejamību, tad eh, saka, tas ir mans otrs uzdevums, eh, kā eh, televīzijas direktoram, arī sniegt informāciju par to, kas notiek pasaulē. Un, kā jau teicu, tikko atgriezos no Amerikas, kur es pavadīju ar visu ceļu kopā. Man diezgan daudz sanāca tieši ceļā pavadīt, gan uz turieni lidojot, gan uh, Uh, starp Vašingtonu un Birmingemu. Uh, ar mašīnu braucot, sanāk, divas dienas ceļā pavadīju, tur divas atpakaļ. Tā, man uh, sanāca daudz būt kustībā, bet arī skatījos, kā viņi strādā, kā viņi gatavo nu, gan informāciju, gan tādā ziņu formātā, gan arī kādus raidījumus taisa, lai varētu informēt uh, cilvēkus un ievadīt dziļāk šajā ticības noslēpumā. Um, jā, bet arī cik daudz tiek pūles pieliktas, lai atspoguļotu baznīcas dzīvi. Um, gan uz vietas, jo tā ir ne tikai Amerikā, bet arī visā pasaulē lielākā katoļa televīzija, bet, protams, tā kā... Bet arī liela valsts. Jā, un tā kā viņu pašu zemē ļoti daudz kas notiek, viņam mm. svarīgi to atspoguļot, parādīt. Bet tā, laikam, ir arī nu, tie, tieši tā. Tieši tas mēdījis, kas visvairāk atspoguļo pāvesta uh, darbību pasaulē, lūk, arī tagad. Ir vienoti ar pāvestu. Jā, un eh, t, viņi to kā savu uzdevumu redz atspoguļot pāvesta darbu. Un uh, lūk, nu, tāpēc tagad arī ir vairāki žurnālisti, kas pavada pāvestu šajā viņa ceļojumā uz uh, Āziju. Un, um, jā, Es nezinu, var tas, ka mēs nedaudz paklausāmies mūzikas. Jā, lai skan, no jā, tad, un, tad, uh, un tad turpināsim sarunu. amar hakmate. Yeah. raidījumu Kristīti un Sūtīti par eh, baznīcu pasaulē un par misiju eh, pasaulē. Jā, un tad eh, mēs raidījuma sākumā nedaudz priesteris Rihards Rasnacis pastāstīja par pāvesta vizīti austrumu zemēs un šobrīd viņš ir Singapūrā. Jā, viņš tikko ir ieradies Singapūrā, Singapūrā un pēc brītīs mēģināšu Facebookā nošērot šo Um, pāvesta sagaidīšanas ceremoniju. Tā kā tie, kas lieto Facebook, tad varēs arī paskatīties EVTN Katolas TV uh, kanālā. Jā, un uh, tikko jūs esat atgriezies no Amerikas Savienotajām valstīm, tad uh, kā tad ir Amerikā ar katoļiem? Jā, Pavisam jo, vienkārši jautājums. Jā, jo Amerikā es braucu apciemot. Kas, un vai Amerika ir katoliska? Nu, katoliska ir. <laughs> vai daudz katoļu? Jā, Amerikā tagad lielāka uh, konfesija ir katoļu. Hmm. Uh, un tas, tas nebija pašos pirmsākumos tā, bet uh, nu, migrācija gan no Meksikas, gan no, no citām katoļu zemēm tāt, ir uh, panākusi to, ka tomēr katoļi ir lielākā konfesija. Un, uh, lai gan tur ir ļoti daudz uh, dažādu uh, konfesiju, arī nu, tā, šo brīvbaznīcu, uh, Un, uh, nu, pat braucot pa ceļu, var redzēt, cik reliģioza ir uh, vide. Nu, tas par to liecina. Jā, un piemēram, mēs braucām uh, ar mašīnu no Vašingtonas uz Alabamas štatu, kas uh, tīrā braukšana vien bija 11 stundas, tāpēc mēs to veicām divās dienās. Un tur redz, ik pa laikam ir kaut kāda lielie tie stendi, lielie banneri ceļa malā. Un uh, Nu, vai tas ir uz baznīcai piedarošas zemes, vai nu, uz kādas draudzes piedarošas zemes, vai kāds vienkārši turīgs cilvēks, kādu nu, es e, noziedošu, lai šādu lielu baneri uzstādītu un ka visi braucēji skatītos un ar visdažādākajiem uzrakstiem. E, vienu, ko es atceros atpakaļceļā, jau e, braucot, es viņu gribu kaut kur izmantot arī Latvijā. Uh, Tas skaisti parādīts, nu, ka Jēzus pie krusta ir ar izplēstām uh, rokām un uh, uzraksts ar tik lielu mīlestību Jēzus tevi mīl. Mm -hmm. Jo mēs vienmēr nu rādām uh, tik daudz vai tik lielu. Un uh, nu, vēl daudz tādas uh, liecības par tādu kristīgo klātbūtni. Uh, jā, ir arī, protams, uh, kā jebkurā citā pasaules malā, arī pretspēki, kas cenšas baznīcu izstumt un vai aizvietot ar kaut ko citu. Piemēram, uh, Vašingtonā mēs taisījām arī tādu kultūra vēsturisko tūri, un uh, man no gab pa gabalu izskatījās, ka tā ir baznīca. Es saku, nē, tas ir muzejs. Bet izskatās tīri tā kā baznīca. Un uh, paskatījos, jā, jo tas ir nu, vēlme Eh, šo kaut kādu kultūru arī padarīt par templi, kas varētu kā aizvietot šo nu, reliģisko templi. Uh, un to varēja jā, pamanīt, ka ir nu, citas masonu ietekme. Sapratu, jā, Amerikā masoni nav slepena organizācija. Tur eh, viņiem ir tās ložas visur atklāti, publiski pieejamas. Um, tā kā jūt arī to pretdarbību, kas ir, bet uh, tā pašā laikā man baznīca ir ļoti stipri klātesoša. Piemēram, Vašingtonā apmeklēju arī uh, katoļu universitāti. Um, ļoti interesanti, jo pirms daudziem gadiem nu, kā, bija viens brīdis, kad kā, man uh, bija iespēja tur mācīties, kas beigās nerealizējās, bet uh, uh, un tur es uh, šis universitātes teritorijā ir arī tādi nu, karogi izlikti ar tik tādiem foršiem uh, saukļiem, ka jā, izstaro patiesību, labumu. Kur, nu, man tad jāstāsta bildēs, es nobildēju dažus no šiem karogiem, kas uh, vienlaicīgi ir uh, tādi, kas mudina jā, uz tādu intelektuālu vai akadēmisku dzīvi, bet arī rot pamatu un tādu uh, balstīšanos eh, tādā patiesībā un garīgumā. Tā, um, tā ka tas, tas arī, arī kādu vērienu eh, arī baznīca var atļauties. Jā, ir eh, maziņas vienkāršas baznīcas, piemēram, vienu uz, uz svētdienas misas bija tur Birmingemas pievārtē tāda neliela draudze, notiks eh, tā neliela baznīca. Mm -hmm. Bet cilvēku ir daudz, eh, visas paudzes ir eh, vīrieši, sievietes, un ja turot tās nejūtās, tad nu, tas vērienīgums, kas bieži vien ir, bet piemēram Vašingtonā, šajā nacionālajā sanktuārijā, bazilikā, nu, tur gan var just tādu vērienīgumu, uh, kur ir uh, mozaīkas gan sānos, gan griestos kupolā. Un skatos, turpat Jānis Pāvils II. Tas mozaīks izskatās, ka viņš būtu ļoti senas. Bet, nu, ja reiz tur ir Jānis Pāvils II, Māte Terēza un vēl citi jauno laiku svētie, tad, tā, tad tā, tās ir diezgan jaunas. Ja. Un ka viņi arī tagad, nu, tā, grib ar vērienu to parādīt, ka, ka mūsu ticība ir pelnījusi, nu, tā, vērienu. Vai sanāca arī ar kādiem draudzes cilvēkiem parunāt uh, par uh, viņu ikdienu, um, uh, par, nu, par, nu, par draudzes ikdienu, tā es domāju? Uh, daudz, nevis vairāk mūsu visu tikšanās bija saistīts ar televīziju. Un ar, jā, arī tajā eh, vietējā draudzē, kur es biju, tad tas bija tāpēc, ka tur mm -hmm. uz to draudziet arī viens no eh, televīzijas, mm -hmm. viens no atbildīgajiem darbiniekiem, un eh, tad mēs kopā ar viņu tad gājām. Pēc tā es daudz nevaru pastāstīt šoreiz par to. Nu, tieši, jā. Bet es domāju, līdzīgi kā mūsu draudz no draudz ļoti atšķiras. Jā. Un, jā, tas, ko Piesim, Vašingtonā es uh, redzēju šajā sanktuārijā, uh, tur jā, lielais uh, eh, sanktuārijas, kas ir augšā līdz kā mums aglonā, un tad kriptā, jeb uh, mm -hmm. apakšējā stāvā ir uh, darba dienās, kur notiek svētā mise, uh, ko es novēroju, ka liturģiski uh, cenšas būt ļoti uzticīgi uh, liturģijai un arī tradīcijai, Eh, viņi vairāk izmanto latīņu valodu nekā mēs, ka mhm. gan eh, dziedājumos, gan, eh, gan piemēram, nu tēvreize. Latīniski. Latīniski, jā. Ne visur, bet mm -hmm. ir daudz, kur, kur to dara. Vai, piemēram, um, evaņģēli lasījumā. Vismaz šo te Dievs kungs lai ar jums un uh, lasījums no evaņģēli, to pasaka latīniski. Mm -hmm vai vēl kaut kādas lietas, kas man šķiet arī skaisti, jo tas uh, parāda šo mūsu piedarību universālajai baznīcai, jo tā latiņu valoda ir tā, kas mūs vieno, jo tā nav nevienas konkrētas uh, valsts vai uh, kādas diecēzes valoda, bet tā ir universālā valoda. Un, uh, man liekas, viņi to ļoti vēlās izcelt, ka viņi ir piederīgi šai katoliskajai baznīcai. Jo tas arī atšķira um, no, no tām pārējām brīvbaznīcām vai, vai nu, kādu citu reliģisko kopienu uh, nu, piedāvājuma, kur uh, jā, tikos arī ar vienu ģimeni, kas uh, strādā uh, katoja televīzijā, un uh, viņi apmeklē tieši vispār pat latīņu misas. Un, uh, un viņš bija saticis, uh, kā, es tad neatskāju, kādu sievieti vai no nu sporta zāles vai kur, un bija um, uzaicinājis, kurai tēvs ir uh, protestantu mācītājs, jā. Un viņa nekad nav bijusi katoļumis, un viņa atnāk uzreiz uz katoļu tradicionālo liturģiju, un, uh, un ka izrādās, jā, ir bijusi ļoti, Iespaidoja. ļoti iespaidota, jā. Vai ir kāds tāds brīdis, kas palicis atmiņā no šī ceļojuma? Mums uh, drīz jābeidz, drīz jā. ēterā būs ziņas. Um, jā, es augstu novērtēju to, ka tur ir uh, dzīva adorācija. Un uh, es biju svētākā sakramenta sanktuārijā, ko ir dibinājusi uh, māte An Anģelika, kas ir televīzijas dibinātāja. Viņa izveidoja klosteri un tādu sanktuāriju. Uh, kur ir arī nemitīga adorācija. Uh, Un, uh, iespējams, ka tā ir lielākā monstrance pasaulē. <laughs> Tiešām tik liela. Jā, milzīga nu, monstrance. Salīdzinoši, nu, salīdzinoši. Jā. Lai varētu klausītājiem Man liekas, radīt... pusotru pri... metru augstumā monstrance. Uh, bet arī Tā ir pirms 25 gadiem uzbūvēta svētnīca. Man viegli atcerēties, jo man šogad 25 gadu priestarībā, ja tā, tā arī tā svētnīca iesvētīta 99. gadā. Bet izskatās, tā kā tā būtu viduslaiku mhm. baznīca. Mm. Ļoti, tā kā t, t, tur, tur dzīvo māsas Klarises, tātad, kur pirmsākumi ir Asīzē, un droši vien paskatītos, vēlāk parādīšu to bildes. Domāt, nu, jā, nu tiešām tā, tā ir Asīze. Mm. Bet eh, tā nav nedz asīze, nedz viduslaiki. Eh, tas ir mūsdienās uzbūvēts klosters un svētnīca. Uh, jā, bet, un arī blakus ir uzbūvēts tāds tā muzejs vai centrs, kas runā par evaharistiju, stāsta par, eh, par visvētāko sakramentu. Um, un tas ir nekurienes vidū. Pilnīgi tur nav ne pilsēta, nekas, bet visu laiku plūst cilvēki Tātad šī cilvēku interese par, par ticību, par, par garīgumu un par evaharistiju mani pārsteidza. Jā, arī televīzijas kapelā arī tur visu laiku ir cilvēki, kas nāk, un arī tur ir adorācija. Tātad, nu, ka tā mīlestība uz evaharistiju ir tik dzīva, tas, tas man pārsteidza. Tad vēl viens notikums jau atpakaļ ceļā braucot uz lidostu. Ehm, mēs apstākļojām vienā viesnīcā, no rīta 60 mašīnā. Blakus ir viens cits no amerikāņu auto, kā jau pikaps, eh, tāds liels, milzīgs, bet uz bumpera viņam ir uzlīme, stikers. Uh, ehm, un tas man arī iepatikās. Uh, tur bija tāds bērniņš, kas pastiepis roku un uzraksts uh, ņem manu roku, nevis manu dzīvību. Tas tāds pro-life uzlīme. Uh, Un eh, arī Ivo, kas bija ar mums, eh, viņš tam eh, tās mašīnas saniekas, viņš no, nu, man patīk tās šī uzlīme. Un viņš tas vīrietis arī atzina. Viņš saka, jā, es neesmu nevienu naidīgu komentāru dzirdējis. Tikai cilvēki ir nu, sajūsmā par šādu uzsaukumu un atgādinājumu. Nu, kā vēlāk izrādījās, viņš ir jā, protams, pārliecināts katolis. Uh, Un arī pateica, ka viņš katru mēnesi ziedot televīzijai. Man bija svarīgi pateikt, ka viņš to dara katru mēnesi. Tātad to ar tādu regularitāti. Un eh, tas, laikam, arī ir viens no tādiem rādītājiem, ka Amerikā ir attīstīta šī ziedošanas kultūra. Ka eh, viņi uzskato par apmēram, goda lietu, ja es varu ar savu tādu regulāro ziedojumu nu, tā kā piederēt kādai, kādai misijai. Ja, jo man ziedojums nozīmē, ka nu, es to atbalstu. Jā, tu kļūst par misionāru. Jā, un tu pats vadās nevar iet un tur tu, uh, kaut jā, ko darīt, bet, bet uh, ja tu esi regulārs atbalstītājs, tā, tad tu piedari tai, tai kopienai, tai ģimenei, un viņiem ir šī izpratne par to, un viņi to dara. Ja, tāpēc viņi var uh, nu, atļauties gan paši uzturēt savus mēdījus, gan atbalstīt to tas arī pat uh, citus uh, projektus pasaulē, eh, tāpēc, ka viņiem ir šī nu, izkoptā ziedošanas vai dalīšanās eh, kultūra. Paldies, priesti Rihard. <laughs> Tas bija ievada raidījums, eh, ko tu vadīsi? Kristīti, Kristīt un, un sūtīti. sūtīti. Un uh, ceru, uh, klausītāji, ka tevi uzrunāja priestera Riharda liecības, man šķiet ir ko padomāt, ir padomāt mums pašiem. Uh, it sevišķi man uzrunāja šis stāsts par Euharistiju, par mīlestību uz Euharistiju, tad, nu jā, ir uz ko tiekties un ir par ko lūgt mums. Paldies, un uh, tagad ēterā pulkstens 11. Uh, ziņas, un pulkstens vieno šodien būs šajā sezonā pirmais uh, raidījums grāmatzīme. Uh, Aija Balode sarunāsies ar Grasmaņu ģimeni un runās par grāmatu mīlestības terapiju, un Grasmaņu ģimene dodās misijā arī misijā uz Ukrainu, tad par šo saruna pulkstens vienos grāmatzīmē, tad šodien pulkstens piecos raidījums tiksim skaidrībā, un pulkstens astoņos raidījums mūzika manā baznīcā, un tajā tu varēsi dzirdēt sarunu ar ģitāristu. Es tā ļoti vienkārši notēvēju ar Kasparu Zemīti. Tā kā paliec kopā ar Radio Mariju Latviju un paldies, ka atbalsti mūs ar saviem ziedojumiem. Un turpināsim lūgties arī par pāvestu, viņa misiju Jā. šajā apustuliskajā braucienā un īpaši tagad par viņa klātbūtni Singapūrā. Sveitieku pēcpusdienu!